Obiteljsko gnjezdo. Dobar vam dan. Dobrodošli u Eter Internet Radija Srijem. Pratite emisiju Obiteljsko gnjezdo koju ove nedjelje vodi Ljiljana Kiš, a tehnički uređuje Robert Pavelić. Emisija je posvećena radnim obiteljima u Vukovarsko-Sremskoj županiji, obiteljima koje odoljevaju svim krizama i ipak rade i bore se za svoja mjesta i djecu. Danas smo posjetili Posavske Podgajce u općini Drenovci na doma Gunji te razgovarali s tamošnjim nastavnikom hrvatskog jezika u mirovini Josipom Krunićem koji nam je ispričao zanimljivosti o samom selu kao i s članovima obitelji Abramović, Antunom zvanim Stipa i njegovom majkom Anicom te sinovima Filipom, Jakovom i Joakimom. Samo selo Posavski Potkajci slikovito je selo Županjske Posavine. Smješteno je u Savu i uz rub Spačvanskih šuma, a kroz selo prolazi cesta koja vodi putnike od Županje prema Gunji. Prvi put se ovo selo spominje još daleke 1364. godine pod nazivom Bajakovac. Za vrijeme turskog razdoblja nestaje to ime i oko 1700. spominje se posavski podgajci. Sam kraj u kojem je mjesto smješteno poznat je pod imenom Cvelferija, a potječe iz doba kada je Hrvatska bila podijeljena na pukovnije, a one na niže jedinice satnije. Tako je područje koje je pokrivala 12. satnija, prozvano Cvelferija, jer se broj 12 na njemačkom izgovara Cvelf. Cvelferija pokriva devet sela i to mjesta Vrbanja, Soljani, Strošinci, Drenovci, Đurići, Račinovci, Gunja, Rajevo selo i Posavski podgajci. Središte tog kraja su Drenovci u kojem je i općina. Posavskim Podgajcima našli smo se sa gospodinom Josipom Krunićem, nastavnikom hrvatskog jezika u mirovini. On će nam nešto reći o samom selu i o povijesti i o tome kako ljudi žive. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste došli u Podgajce, dobrodošli. Drago nam je što vas zanima naše selo. naše priče podgajačke, jel? Postoje dvoji podgajci, podravski i posavski. Evo vidite, mi smo u posavskim podgajcima jer zbilja taj luk Save nas ovdje opasuje. S druge strane, Spačanski bazen, šuma, jel, koja je jako e, divna. Sam imao prilike vidjeti jedan dokumentarac e, koji je snimao šumu od Gunje do Vinkovaca. Znate. Pa to je, to je nešto fenomenalno, mislim, ovaj, kako to je naše selo smješteno u jednom lijepom kutku Hrvatske i, i vrlo je slikovito. Bilo je selo Roda, sad nažalost više nije, sad ne znamo više što je. Jer se dogodilo s Rodom? Ne znamo što se dogodilo, ima raznih interpretacija, različiti mišljenja, a nešto im ne odgovara ovdje, ja mislim u ekološkom smislu riječi, znate, nešto im više tu njima ne e, odgovara. E, malo prije ste mi rekli da je prije svaka kuća imala Svaka kuća, da, da, da. A one kuće koje su tradicionalno njegovale Rodo, čak je država Hrvatska e, nagrađivala novčano, pa i sad ima, a ali sad ima možda svega na dvije, tri kuće, znate. Evo ima na školi malo, evo tu blizu moje kuće i tako vrlo malo, a inače mi smo rode voljeli kultno, znate, mi smo njih obožavali, a mi djeca znali smo da budemo nekad zločesti s pračkama, ali nikada bismo gađali rode kad smo bili djeca, jer smo znali da se to ne smije, da je to e, strašno. Znači i pjesme su čak ispjevane u rodama. Pa i pjesme, da. I pjesme su se ovaj, pjevale, u se podili na modu, što imaju na u rodu. I tako, mislim, stvarno, ovaj, mi se čudimo i propitkujemo jedni druge što bi to moglo biti. Nitko nam to ne zna objasniti, znate. Nitko ni sa strane struke, ni ovako sa nekog iskustvenoga stajališta da nam kaže se to događalo i prije da je bio tako valima, ali ne. Evo vidite, one dolaze negdje pred moj imendan, pred Josipovo u, u Ožujku, a vraćaju se polako negdje koncem kolovoza i, i u rujnu već odlaze, znate. I tako, tako da mi ovaj e, volimo kad se pojave kad, kad ih dođe puno, ali evo sad smo žalosni jer dođe samo jedno, dvoje, troje. I za vrijeme rata su stradavali isto od granata ovdje. Mhm. Neke su izginule i tako, strašno je bilo to sve skupa. Aha, koliko ljudi ima u Podgajcima? Pa evo ovdje u novom papiru ovaj, kod, kod, ispred mene ima a, 2011. Podgajci su imali 1255 stanovnika. Već znači, sa, veliko se. Da, ali sa stalnom tendencijom opadanja broja. Šta se ovaj, događa? Pa događa se to da ovaj nema posla ovdje, znate, dok je, dok je rada ta farma, poljoprivredna, farma krava, i ne znam koji još tako neki posao tu bilo, sad toga više nema, sve se promijenilo. E, mladi odlaze godinama i ovaj, to je strašno ovaj, žalosno. Mi ne vidimo način kako bi se to moglo zaustaviti i natalitet je pao. Sad u našoj školi u Poljajcima e, negdje oko 60 učenika se skupa ima uključujući preškolu. To je osmogodišnja škola? pa da, osmogodišnja škola. A, a da ne govorim kako je to prije bilo, znate, ovaj, nekoliko puta više. Znate, I potom, potom se zna, a ljudi umiru, mislim, nitko ne doseljava. Zadnje doseljavanje je bilo nešto... E, Hrvata iz susjedne Bosne za vrijeme rata su ostali ovdje kad su ovdje bili izbjegli, ostali su, ali sve je to malo, znate, jednostavno selo je e, sa puno mrtvih kuća, kako kaže jedan tu moj suseljanin i to dijelo je ovako deprimirajuće po prilici. Da. Pa to je priča skoro svakog A selo je lijepo, sela. dugo je 5 km, asfalt lijepo, ovo je državna cesta i da nema mm. tog prometa bila bi još veća letargija i učmalost i ono nešto, neko Šta imate u selu? Imate Kud možda? Imamo Kud Josip Kozarac, imamo osnovnu školu Antoni, Bože, Antoni imamo osnovnu školu Davorin Trstenjak, imamo nogometno igralište Posavac i Kud, imamo isto koji se zove Josip Kozarac, koji jako dobro radi, imamo krasan hrvatski dom. Uopće infrastruktura je izvrsna, ali nema ljudi. Možete nešto reći o životu inače prije kako je bilo, kako je dobilo ime mjesto? Pa Podgajci su dobili mjesto po tome što Podgajevima gaje šuma, jel? Šumarci okolo. A posavski su pod Savom, etiologija je vrlo jasna da. Ovaj, toga sela i tako i, ali mi skraćeno zovemo Podgajci, postoje još jedni Podgajci, ali Podravski. Nekada mhm. je bila i suradnja s njima, pa su dolazili k nama tu školu, mi odlazili tamo u Podravske Podgajce i tako. Ali ovaj, E, strašno smo vezani za svoje Podgajce, čak e, ja znam da postoje nekoliko klubova i u svijetu e, koji imaju sad na Facebooku, jel? uh i tako to slikanje, pisanje, koja uh-huh. suzica vamo namo, mislim, strašno volimo ovaj, svoje selo, pokućari smo veliki, kako se to ovdje kaže. Kakve su recimo tu običaji? Pa evo to da, evo i, i, i vjerski i ovaj, ovaj katoličko i svi se običaj vjerski i svetkovine održavaju. A nekad su imali baš dva kirbaja, zimski sveti Antun i presvetoga trojstva u, evo, u ljeto sad, ali ovaj, sad je samo eto taj ostao ovaj, blagdan presvetoga trojstva i onda se ljudi okupe, dolaze i naši prijatelji rodbina iz, iz e, okolnih sela, ali bogme i iz Europe i iznad europskih zemalja. A imate nekakvu kulturnu manifestaciju? Imamo, raspravljamo Celferiju koja svake godine, ovaj, svake četvrte godine bude ovdje u jednom selu, na, kod nas bude. Tako, jer je to, to je kao jedan hodajući festival etnokulture. A nije samo Ali nije samo u Podgajcima, da, da, da. Mhm. da. Znači ove godine bio Ne, ne, prošle, 2016. E, A, 16. Da, da. Mhm, mhm. Raspjana ceferija, tako se zove, da, da. Da, ja sam voditelj studija kreativnih ideja Gunja, to je na finski studio koji ima i međunarodne reference, svjetske nagrade smo dobivali za naše ovaj, dokumentarne filmove, uglavnom se bavimo dokumentaristikom, pa smo tako i nekoliko filmova snimili o našem selu u običajima, znate, ono, što, što nestaje, evo, na primjer, čak i Sinjokovski običaj, i svadbeni, sve se to nekako modificira, duh vremena čini svoje, znate, i tako da. Onda imamo jedan jako lijep e, film o djeci i rodama, kako oni baš kakav odnos imaju prema životinjama i pticama, i konkretno rodama, i, gdje onda, se to može pogledati? Pa na YouTube i bilo je na raznim televizijama, to svako malo budete, ja čujem bilo ovdje, bilo ondje i tako. Onda Sinjokolje, ovaj, sam dokumentirao, smo dokumentirali, ja sam zapravo filmski pedagog, ovaj, Eh, onda, onda smo o, o starcima ovdje, kako žive, znate, onda o, ljudima koji se okupljaju da bi se družili, pričali, šalili, da bi se vraćali u prošlost, u sjećanje nekog, kak je neko, nekad bilo kad su bili mali i tako. Sve to onda, eto, kako idu pecat ribu tu na Savu. skoro sve glavne običaje smo ovaj, fenomen nogometa, eto, voljeti nogometu u smo jedan dokumentarac o tome kako dečki jako vole igrati nogomet, ima ih puno u tom podmatku i jako dobro kotiraju na tim ovaj, svojim turnirima i tako i onda napravili smo jedan dokumentarac voljeti nogomet u i dobio prvu nagradu na doku artu, malom artu u Bjelovaru neke godine, šta da. Izvrsno. Da. O samim filmovima koji su snimili još će nam nešto reći gospodin Krunić. Pa naša filmografija je nevjerojatno bogata, preimpresivno zvuči da, da smo eto pre, prešli sto filmova. Uglavnom su to dokumentarci. I nešto ima igranih filmova, jedino i eksperimentalni, a ne bavimo se animacijom, nego samo sporadično tu i tamo nešto, ako treba nešto u nekom filmu intervenirati na taj način. Uglavnom, evo, mi smo, zahvaljujući našim filmovima, a preko sto ih je do sad napravljeno, ovaj, ipak smo neki čuvari vremena i, i, i prošlosti, znate, koja je evo, otišla negdje tko zna kuda, ali mi smo zastavili vrijeme eto, na tim našim filmovima i eto, i dobili smo i puno nagrada i međunarodnih, svjetskih, nacionalnih i tako to sve. Kako vi vidite budućnost ovog sela? Hoće se li ljudi vratiti ovamo? Pa neće se vratiti, nego će se, ovaj, eh, mislim, vraćati, činiti nešto, investirati u nešto. Sumnjam će se vratiti vrlo možda mali broj tako da možda na simboličnoj razini će se to dogoditi. Uglavnom, ovaj, evidentna je ta prevelika ljubav inače Savona sa, za svojim mjestom. Mi smo veliki pokućari, znate, mi teška srca, ovaj, mi ronimo suze kad odlazimo u Njemačku ili u Austriju ili ne znam bilo gdje, ali, ovaj, ali mm, mislim, ima to neki dobri strana ta ta fluktuacija ljudi, znate, ta globalna na kraju krajeva sada. Šta je dobro u vezi toga? Molim? Šta je dobro u vezi? Pa što ljudi odlaze to, kultiviraju se, uče jezike, u, prihvaćaju drugu kulturu koja je u nečem, nekom segmentu bolja. Je. Mhm. bolje rješenje nego kod nas i, i svijet rada, eto, kultura rada i sve se to poboljšava, znate mislite da će puno toga donijeti sa sobom? Pa da, sve ima svoje lice nališe, znate, i plus i minus, tako ja vjerujem da će biti, ali u malom postotku uglavnom naša sela odumire evidentno i, nam, i kuće se urušavaju, znate, ovaj, jedan mi je čovjek rekao iz, iz Račinovaca, kada, znaš, još je, moje Račinovci imaju puno mrtvih kuća, -hmm. Ja sam se ovako malo stresao, to je strašno. A je, imamo i mi puno mrtvih kuća, sad su naša sela, znate, čamotinja živa i eto, a, a mi smo sirmasi u bogatstvu, nekada se dolazilo u Slavoniju, ovaj dio, pa mi smo i Ličane, i Bosance, i Podravce, i Međimurce, i sve primali, ovi ljudi su ovdje preživjeli, opstali, podigli se i tako dalje. Ali danas je inverzija nemoguća, to je, to je eto tako kako je i najgore ono što me plaši e, sve manje optimizma među ljudima znate i svi govore nešto katastrofično a s čime se ja ne slažem treba nešto pokušati da se promijeni na bolje i iskoristiti ove resurse koje imamo. Ovaj kraj je inače ekološki zdrav, znate, ovdje nema nikakvih industrijskih ovaj, intervencija u zraku, u vodi, šta znam. I, i lijepa je priroda i mislim i komunikacijski smo povezani i medijski i sve, sve, sve imamo preduvjete, a i ljudi su naučili raditi, znate. Te... Pa to je možda jedna točka koja, koja je da koja može privući da, ljude da, da. I svijet ovam. Da. Glupo je gubiti nadu, rekao je Santiago iz romana Starac i more Ernesta Hemingwaya. <laughs> Puno hvala na današnjem razgovoru, gospodine. Hvala i vama što ste pokazali zanimanje za nas. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Abramović, čime se vi bavite? Pa trenutno sam e, nezaposlen, ali bavio sam se sa soboslikarstvom i evo u zadnje vrijeme se bavim kiparstvom. E, Istini za volju, privukle su me skulpture koje se nalaze ispred vaše kuće. E, imate ogromne dinosaure, rode. recite mi kako ste došli do toga da se počnete s tim baviti? Pa sve je onako došlo slučajno sve e, djeca su glavni krivac, <laughs> ono krivac pod navodnicima, a, zato što su, evo, e, uvijek su nešto tražili i da bi malo i mi uskrs jedan promijenili, onako, vidjeli smo ono veliko jaje na televiziji tamo vama pa onda evo, meni palo na pamet, pa smo, pa s njima, ono, oni bili radosni, pa da ga napravimo, pa se tak napravimo, onda, evo, došlo to jaje, pa na godinu malo ga preoblikovali, oni su djelovali u bojanju, da, iz, iz komšiluka i susjedstva su bili djeca tu isto, pa ono, bilo je to veselo. I onda treće godine, ajde da napravimo nekog dinosaura. I od tako to sve krenulo, onako, ti radovi polako rode, dinosauri, šta ja znam, bilo je ti <laughs> životinja. Vidim čak i ispred škole imate, da. to je sigurno vaš rad. <laughs> da, a evo, išao ja u školu, brat išao, sestra, djeca idu tu u školu, pa ono da nešto se i i da nešto imaju interesantno i za djecu i ko prolazi da zna i dio škole. <laughs> E, kako to pravite? Od čega? Pa uzmem kocke stiropora i onda se polako uzme testera, šmirgl, već žitane četke kako šta i polako se on oblikuje, spaja. To je sve vaša ideja umjetnička. Pa evo, <laughs> tak nekako. <laughs> nisam, nisam, ovaj, nikad eh, mislio da bi mogao nešto napraviti. Nisam uopće nikad o tom ni razmišljao. Vjerojatno da nema djece, da ne bi to nikad ni, ni A evo s njima onako i oni su dosta vole praviti onako figurice od plastelina, to im je trenutno najlakše onak. Ovaj, ove velike stvari baš toliko ne privlače i onda stiropor dosta, dosta onako ovaj, pa se hvata po kosi, po, tako da nije baš ono <laughs> interesantan za posao, na koncu kad se napravi onda bude evo, interesantno. Može li se od toga živjeti? O, trenutno ne. <laughs> Jeste ikad prodali nešto? E, sve je to onak relativno ovaj, slabo. E, nešto sitno, ali to je ono e, više, više za poklone i tak nešto nije to baš ovdje pogotovo kod nas ovaj naš kraj ljudi nisu baš za umjetnička <laughs> da ovaj možda da je jače tržište onak, da, je, da smo bliže mor onda kad nas zovu s mora, e, cijena im odgovara e, kad se dogovorimo, ali onda ne odgovara transport. Ovaj, dosta izađe transport, tako da smo ono, baš smo jako daleko od, e, i od Zagreba i od svega, a tamo ljudi pretežno su koji imaju novac i koji bi možda htjeli nešto i raditi. Tako da je sve to Gospođanice, vi živite već dugo vremena u Podgajcima rodila sam se tu. Kako se ovdje živi? Pa eto tako, kako bi rekla sad, do sad smo mi svi bili sa poljoprivredom, eto, eto sad poljoprivreda je stala, sad imaju samo ovi veliki ljudi koji rade, a mi to tako, ja sam malo bila u Njemačkoj, pa mhm. sam onda eto s tim se pomogla i dobila mirovinu, tako da ja ne idem sada, ništa drugo ja ne radim, osim eto tako u kući. I sad eto s njima, dok je snaja bila nisam morala tu ništa, ja imam dole dvorišnu zgradu. I tako je bilo, <clears throat> čerka mi je isto išla u školu i onda je se zaposlila u Vinkovci, tamo i ostala. I tako. Sina imamo jedno koje je u Austriji, i tako ja sam više kao eto, domaćica. Da, da, pomažete. E, šta imate u Podgajcima? Kako ovaj tu institucije i Podgajcima? život? Da. Pa nemamo baš nešto, nemamo baš nešto puno onak. Ništa baš. Za djecu pa nema ništa. Ona ima samo evo nogomet što je svagdje onak. U stvari prije, prije se još e, nije bilo mjesta, je bilo na drumu negdje kakva mala livadica, to je se odmah igrao nogomet. A danas, evo, uređeno je nogometno igralište, sve od kad nema djece. I ovak nešto, <laughs> imamo sam trku i školu <laughs> i to je to, jel? Mada, mada ono je ovdje super, onak, e, se tiče prirode i klime, ono meni je, se tiče mene, ja, meni je odlično. Pa i djeca vole. I djeca vole trenutno ali evo nema, e, jako puno se iseljava, što je problem kompletne Slavonije. E, evo, oni čitav dan provode sa kompjuterom e, i kad neko dođe onda idu van, A dok nema, ovako je sad trenutno, malo je po razredu, po par učenika, čitavo selo na dužinu, nema od tog ništa. Onda kad dođe ljeto, onda jedan je otišao na more, drugi je otišao kod nekoga i tako da uopće djece nema. To je kakva je po vama onda budućnost ovog sela? Budućnost? Ako pa ništa se ne promijeni, ništa neće biti. Biće ako, ako, ako, ne, ako nešto ne poduzmu ovi e, funkcioneri koji su od načelnika pa do e, župana pa do ti uh, državni aparata, mislim da da se neće baš nešto puno. Čini nam se da su nas i ostali, baš niko ništa ne vodi računa. Što vam najviše nedostaje u vašem mjestu? Najviše pa nedostaje? Nemamo ništa baš. Pa nema, pa evo, bilo par trgovina, sad su to Bilo je par kafića, ostao samo jedan kafić. E, za djecu pa nema ništa i ne može se nešto ni praviti. U svakom slučaju kad više nema ni djece. Sad kad bi se nešto i, htjelo za djecu nešto e, napraviti, da imaju djeca, uh, ko bi tu došlo jedno, dvoje djece, troje djece. Tako da, apsolutno nema ništa. Da ih negdje vozimo dalje, nema se ni vremena, nema se ni sredstava. Treba bi vodio do Županja i u Županji isto, hvala Bogu, nema ništa isto. Ali da ih vodim do Županje, meni treba 25 km tam, 25 km natrag. Ja, znači ja tamo moram sjediti još sat, dva, tri, koliko to bude. Znači da i od toga ovaj, apsolutno nema ništa. A i u Županji isto nema ništa ono. Vaše mjesto je prije nekoliko godina nastradalo u poplavi. Kako ste vi prošli u svemu tome i pa- kako se selo oporavilo od tada? Pa dobro su, ono, relativno dobro su oporavilo. Mi Koji su bili puno. Koliko je posto sela recimo stradalo? Centar nije stradalo. Pa nije ono, relativno ni puno sela stradalo. Ono, e, stradalo jeste, ali nije to bilo sada, je to neki bilo ono katastrofalni razmjer, onak, e, stradalo je gore ovaj dio prema Županji, ali nije ni to, e, nije ni to tak bilo ono, strašno. Za neke je, bilo je par kuća koje su pod vodom, ali ovo je relativno onako... Ali evo, još ima nekih posljedica od saniranja, od, od te poplave, sanirat će se, ja mislim, u ovoj godini dvije dana. Nije ono, bilo jeste, bilo je, bilo dosta panike i svega, ali evo, mi smo onako relativno dobro prošli kao podgrađe. Što biste savjetovali svojoj djeci oko egzistencijalnih pitanja? Što bi im savjetovali? Pa da budu, da budu dobri, da čine dobro. I da, i ako mogu da ostanu ovdje, da, da ima nekog ko će ovo ako oni, iz, ako oni odu i u biti, ako evo, svi koji su sad otišli u Njemačku, sva djeca, koji oni će vjerovatno uzeti državljanstvo njihovo. Ja ne znam kak ta država, naša Hrvatska, da može dopustiti da se toliki ljudi seljavaju. Imali smo zdravu, gotovu radnu snagu u najboljim radnim godinama. Oni su i, ovaj, otjerali su i tamo. I sad ovaj, i ta djeca koja su sad njihova, kad dođu 20 godina, 30 godina, tam će sigurno ostati, uzet će državljanstvo njemačko, irsko, bilo čije. Znači, e, smanjili su broj Hrvata, Oni Hrvata koje smo imali, taj broj će Hrvata se smanjiti. Jer svi oni generacije koja je išla 70. godina, pretežno sva ta djeca su uzela državljanstvo e, tamo gdje su već žive, a pogotovo njihova djeca. Tako da, mislim, ovo što država radi, to je apsolutna katastrofa. Što se tiče nas, ovdje, u čitaj Kako Hrvatske. Kako onda mislite da će vaša djeca ostati ovdje? Pa ne znam, ne vjerujem baš da će ostati. Vjerojatno će i oni, vjerojatno to je politika takva da se isele ljudi s ovoga dijela. Mislite da je to planirano? Mislim da je planirano, onak, da se, da velike e, kompanije dobiju zemljište i tak nešto. To je moj, onak moje mišljenje. I ovako iseljavanje, da se ništa ne ulaže u ovu Hrvatsku, a rekli su nam 90. godine su rekli plava brazda zeleno i zelena brazda plavo. to je bila parola koja je, kojom su se diđili. Kad je došla 95, onda su rekli, kad se krenulo sa Europskom unijom, su rekli mi više nismo konkurentni tržištu, sad se sve ide u Dalmaciju i sad u Dalmaciju opet toliko ima turista, a od novca uopće nema ništa, jel? samo pojedinci. Zašto, zašto mislite da Slavonija ne može svoje poljoprivredne proizvode prodavati za turizam? Pa zato što je to sve politika ovih velikih. Zato što oni, e, recimo ako Austrijanac tamo nešto sebi zakupio, on sve dovozi iz Austrije. Ako je zakupio Njemac nešto, on sve dovozi iz Austrije. Hoteli, ti kruzeri što stižu, oni imaju svi, svoju hranu, niko neće uzeti ništa od nas. A naše su ove, ovi naši se samo e, kad tamo nešto kupuju, onda opet to dalje priprodaju, samo da bi dobro zaradili. Znači da u biti jedno onaj koji je tamo da izdaje svoje apartmane, a to je sve onak relativno jadno, jel, slabo. Tako da uništavaju, kompletno uništavaju ono i, i nama kad dođe kruzer, E, mislim ostavi nam smeća i ko, ako neko nešto proda to je jako sitno. Kako vi, mislim osim ovog svog hobija e, kiparstva, ovaj, <laughs> kako vidite svoju budućnost ovdje? Pa ne znam kako vidim. <laughs> s čime, e, kakav posao tražite, na primjer? Ovdje posao, pa ne znam, jedno mogu raditi kao soboslikar i mogu raditi ovako nešto privatno kao kipar. Ne znam ovaj, e, šta život donese, ono, u životu ne možeš ništa baš puno planirati. Možeš planirati, ali šta Bog da, to bude. E, puno planova, ali život ide nak ti nekim svojim tokom, tako da, ne znam, mislio sam vas za nešto u životu rata, sve se to onak okreće. Tako da, ne znam točno. ništa nije sigurno ovdje da bi čovjek nešto mogao. Tri put sam otvarao obrt. Mislim, ja sam bio jedini ovdje obrtnik kad sam otvorio 95, 94. I poslije toga sam bio jedini obrt čitao vrijeme u devet sela. I da ja nisam mogao opstati na tome obrtu, kroz tolike ustanova, recimo od e, javnih ustanova, crkvenih ustanova, tam vamo, e, kao jedan obrtnik koji je trebao imati zaposleno 3-4 stalno radnika, koliko je tu bilo nekih 16-17 tisuća ljudi na tome, tim selima, sve skupa, da ja nisam mogao ostati kao obrtnik koji, mislim, to je nevjerovatno, ali evo Znači niste mogli opstati ekonomski? Pa nisam mogao <laughs> Sa... što... se tiče radnika, jako, je dobar. Svi ga traže. Mislim, pa, to vjerujem da da. Nevjerovatno je da se tu postoje neki radi da dolaze ljudi iz Zagreba odrati neki posao. Da. Tako da to, ono, mislim, te stvari iz Osijeka dolaze ljudi tu rad neke poslove i tamo, da ovaj domaći da visi, ono, mislim, to stvari bude onako stvarno interesantno, ali ali kako život ide svakom za svoj posao? Ja mislim pa da to sve stoji samo do uprave kog imamo. Mislite na državnom vrhu? Ne, ne, na, lokalnom. Na ovake što Pa i lokalni sve... državni svet, lokalni, da. županijski državni svet, to onako, ovi, sve to povezano, ja. Sve to se, sve se radi kak se radi, ja. Obitelj Abramović je 2015. izgubila jednog člana, suprugu i majku Katarinu Abramović, koja je posle kratke borbe sa bolešću, koja je trajala 331 dan, preminula i napustila ovaj naš fizički svijet. Od tada je gospodin Antuna Abramović objavio knjigu pod naslovom Sjena u oku koju je posvetio svojoj supruzi, a gdje je evidentirao svoje uspomene na dane kada su se borili sa opakom bolešću raka dojke. Ovdje citiram riječi te mlade žene. Ovaj život je divan i vrijedi se za njega boriti. Ovaj svijet je divan i još ga želim istraživati i ja sebi zato dajem šansu. E, gospodin Abramović, predamnom su neke knjige koje ste vi objavili. Bavite se i pisanjem? Pa, to je isto tak slučajno. E, knjiga se zove Sjena u oku i vidim da je posvećena vašoj pokojnoj supruzi. Mm, da. To je nešto skoro objavljeno. E, objavljeno 2016. E, na njeznu godišnicu. E, evo, opisao ti 331 dan e, njezine naše borbe koje smo od dana spoznaje da ima tumor, pa kako je taj tijek išao od bolnica, bolnice, bolnica, doktora, kućne njege i svega toga, kako smo prošli i kako smo to sve doživjeli. I vi ste osjetili potrebu da to opišete u knjizi? Pa jesam, nisam mogao dopustiti da to vrijeme onako prođe, a da se zaboravi. E, jako je traumatično bilo e, i drago osobu izgubiti, a da e, djeca su bila jako mala, ne bi se ne bi se ništa sjećala što se tiče tog razdoblja, možda malo nešto, ja im vjerojatno ne bi uspio ispričat kroz sve to, kroz to vrijeme uvijek se negdje žurim, ja i sredno bi zaboravio neke detalje, onda tak da sam Ovdje sam upisao sve, svaki dan, ne svaki dan, onako, svaki važni dan sam upisao koji se, kak je išao taj tijek njezine povesti od dobrog, pa onda se strano glavno i... A tko vam je objavio? E, to je iz cijene dva nakladnika, ja sam ovaj, financiran. Znači, sami Sam, ste financirali. da. Ali imate tu i dvije interesantne dječje knjižice, ilustrirane, to ste vi sve, sve ilustrirali i pisali priče. To isto zahvaljujući djeci i je zahvaljujući supruzi. Znači vaša obitelj vas motivira i potiče da, izvučete te talente da. iz sebe. <laughs> izgleda, izgleda, izgleda. Ovaj, Jedna se zove Zeko Muci i Strašni gusari, a druga Princeza pčela. Da. Ili Čpela. Čpela. Čpela. Čpela. <laughs> je, ovaj, zato što je sin napisao to, ne znam, kako je 4-5 godina kad je počeo pisati, onda je napisao svoju bilježnicu Čpela je uvijek tako ono, čpela <laughs> mi je bilo to uvijek interesantno i onda jedno sam tak palo napred da ispričam priču, pošto je prispavanje smo im, sam ja uvijek njima pričao priču dok je supruga bila u kupatilu dok je ona se pripremila za <laughs> odlazak u krevet pa je trebalo jako puno vremena. Onda umeđu vremenu šta ću s njima, ja im pričao priče. <laughs> I tako su nastale. I tako su nastale te priče. Onda su oni te priče mami pripričavali kad se vratila u krevet, kad, kad, kad bi došla u krevet. Onda je na koncu, evo, ona su potakla da bi se to moglo staviti na papir i tamo da ostane, pa sam da to jedne zime s njima tak crtko napisao. Nisam to ni mislio izdati, ali imaju samo tak za uspomenu. Ono. Mhm. Ali onda je taj gospodin Krunić, onda je on isto rekao da bi to bilo šteta da se ne objavi i onda i supruga je tu bila i tak. to okolnosti i evo, to je, to je tak nastavno. Pa jel prodajete te knjige, ali ima interesa za to knjižarama? Pa nema baš, e, zato što nije čovjek poznat, e, knjižare ko knjižare slabo se, e, slabo ko ima novaca, tako da jednostavno, evo, drago je, možda jednog dana će doći to sve na svoje, ali evo sad trenutno sam, da su je sve izdat, pa kako bude, a bitno da njima ostane djeci, da imaju ono što, sam, što, smo imali to u mladosti, što smo imali u mladosti, što, kako smo provodili dane to sve. Ja, imat će neko sjećanje i osjećanje ono uspomena na to sve. A čujem, gospođanica i vaša čerka je talentirana. Što ona radi? Pa ona radi ove nakite, ogrlice i mm -hmm. minđuše i tako stvari. A je li to glavna aktivnost ili tako kao hobi? To je kao hobi, da. Mhm to je isto tako krenula slučajno. Ali ide, ide. I ona živi ovdje u Podvinkovcima. U Vinkovcima. Da. Mhm. A sin u Austriji čime se on A on je to tako isto. Hoćeš ti pričati kak je on prošao. On je završio srednju medicinsku i mislio je dalje da će ići na fakultet. Isto medicinsku, želio je da bude doktor. Međutim, došlo vrijeme poslije srednje škole da se mora ići u vojsku. I on je onda otišao u vojsku i tako da je imao lošu stranu. ćeš ti pričat dalje, da? Pa ono, bilo neki problem u vojsci da. ona digo sidro i pobjegao u Austriju. 87. godine. Da. 86. u stvari kuća se. Iz Iz Iz pobjegao još kritično u ono vrijeme. Pa 37. to je bio. A, 86. 86. 37. je, ja mislim da je to bio datum. Da je pobjegao 37. Mm -hmm, je u, u otišao u kraj, bio u Kranju mjesec dana i da. došla tu policija, ono vrijeme milicija bio vaš sin kod kuće, nije u vojci. <laughs> Kaže, pobjegao je, nije, jes, nije, jes, <laughs> pobjegao je. Da, da ali oni su njega maltretirali, to je, to je, mislim, to je razlog bio zašto je otišao. On je oni su dobili kao navodno depešu da je on ustaški sin. A mi nemamo pojma od ustaša, niti s moje strane, niti s muževe. Muž je 34. godište, ja 44. kada pa je, mislim, rat bio. A, a roditelji nisu niko išli. I čemu je to bilo tako, ja ne znam. I on ga je tamo jako matretirao i, imali smo problema i muž je onda morao ići tamo i onda su tražili da se on vrati. Međutim, imali smo opet jedne ljude koji su bili vojna lica i rekli su da ne dolazi ni pošto jer zna se šta će biti s njim onda. I od tada je ostao. I on je ostao. Sreća, evo svima mogu reći i garantiram samo da nam je Majka Boža Međugorska pomogla, ja sam te dane krizne, kad nismo znali još gdje je, u pol noći sam izlazila na beton, na dvorište i molila Majku Božu Međugorsku da ga sačuva, da ga izvede na, sretan put će. I tako da smo treći dan, u jednoj sam ruci imala krunicu, a u drugoj moći. <laughs> I tak sam ja molila gospu i ti si ako izgubila sina pa si ga treći dan našla. I meni sad pomozi. I stvarno tak je bilo. Ali bilo je tu procedure dok je on tamo bio, bojali smo se da ga neće neko vratiti ili nešto, jer bila jako jaka. To je baš onda bilo kao sad kad smo slušali ovo kad je bio ovaj Perković, to baš isto 86. godine, to je bilo jako strašno vrijeme te, tih godina pa smo se bojali malo. I ali eto, hvala Bogu, on je onda prišao tamo i zaposlio se, isto mu je pomogao od moga brata, sin, jer je i on isto tako ima talenat slikarstva. On mhm. slika. Da, da. Da, i onda je ga zaposlio, napravio nekoliko slika, taj da su ga u jednoj... Kako se zove? Goran. Gorana Bramović. Da. U jednom da. teatru on dobio posao, radio bine i tak je onda, evo kasnije, nakon par godina prišao na drugi posao i... Znači bavi se slikanjem isto? Pa slika sad je trenutno u... On je, pošto je medicinsko ovaj, završio školu, onda tamo radi u jednom staračkom domu. Mhm. Ali ovaj... Pa izlago je slike u ali ima onda, a bavi se za slikanje, pa evo onda... Da. To mi isto hobi, onak nije da, ali radi, ali se zaposlili su tako radi kao medicinski tehničar. Mhm. Da je dalje htio ići u školu, tijelo je, ali nije imao novac. A nismo ni mi imali da bi ga podupirali i tako je ostalo to na tome. Pa Oženio je se, ima dva sina, krasna mhm. i tako je to. Dobro je.